la caiguda del consum s'ha estabilitzat i comença a millorar els comerços de la ciutat. O així ho perceben els eixos comercials a la capital catalana, segons un estudi que realitza ESADE i la Fundació Barcelona Comerç cada 3 mesos. Aquest informe conclou que de gener a març, època de rebaixes, la caiguda va ser d'un 3%, davant el 7,5% que va baixar en el mateix període del 2012. És la millor dada de l'últim any, quan fins i tot al desembre, un bon moment per les vendes, aquestes van baixar un 3,7%. Segons l'informe, durant el primer trimestre els compradors barcelonins van mostrar, a més, una conducta de compra lleugerament més animada que durant el trimestre anterior, sempre segons la percepció dels comerciants. Però aquesta actitud de compra resulta molt més animada si es compara amb els resultats del mateix trimestre del 2012. Ara, el 23% dels encastats declaren que els clients estan més animats o molt més animats davant el 9,5% de fa un any. De tota manera, segons ha apuntat Josep Francesc Valls, director de l'estudi, el comprador no ha variat gaire els seus hàbits i segueix així amb una actitud racional de compra, ja que adquireix només el que busca i fa compres més petites.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 Entrem ara en plana cultural i ens fem menció de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix una nova xerrada. La biblioteca de Trinitat Vella José Barbera al carrer Galícia número 16 us ofereix una nova xerrada inclosa dins de les activitats L'aventura del conèixer. Doncs avui a les 7 de la tarda, tal com ens ha dit la Susana, dins l'aventura de conèixer xerrada sobre les retallades, l'única solució, la crisi d'on ve i cap a on anem. Cicle temàtic sobre la crisi que es fa a les diferents xarxes de biblioteques de Barcelona. Aquesta crisi que vivim és una crisi d'arrels profundes que està sacsejant el nostre dia a dia d'una manera inhospital sospitada. Ha quedat palesa la dificultat a l'hora de construir discursos i alternatives per encarar-la. Aquesta xerrada vol donar resposta i fer un plantejament rigorós de noves vies per superar-la. Doncs aquesta xerrada anirà a càrrec d'Anton Costes, es realitzarà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i hem de dir que l'aforament és limitat i no cal inscripció prèvia. També la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una xerrada per mm, trobar feina aquest estiu. La Biblioteca de Tritat Vella José Barbero al carrer Galícia número 100 s'ofereix avui, de 5 a 7 de la tarda, una nova xerrada amb el títol T'interessa, xerrada participativa sobre buscar feina a l'estiu, com i on. És una xerrada participativa per joves a partir de 16 anys que busquin feina durant la campanya d'estiu i hem de dir que eh, va a càrrec del punt d'informació juvenil Garcilaso. Tindrà lloc a l'espai multimèdia de la Biblioteca Ciutat Vella José Barbero i cal inscripció prèvia. Les places són limitades. Més coses per comentar-vos i també dins el que és la plana cultural. Parlem de la nau Ivanov, que us acosta l'espectacle anomenat M. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us acostarà avui i demà a les 9 de la nit l'espectacle anomenat M, sota la direcció d'Ester Nadal i text d'Helena Pla. Es tracta d'un espectacle que parla molt del que aprenem durant la nostra infància, de la manera com la transformem al llarg de la nostra vida i del que finalment decidim escollir ser. Emma és una sola veu amb moltes cares, una veu per explicar històries, per visitar sentiments de vegades oblidats i enterrats, per no voler saber qui som en realitat. I també volem... Eh dir-vos que l'Espai Jove mm, l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats us acosta una mostra col·lectiva de viatges i retrats. L'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix una mostra col·lectiva de viatges i retrats. Aquesta mostra, que realitzada fins demà divendres, vol donar importància a la fotografia en el món actual vol representar la perpetuació en imatges de moments viscuts. La selecció feta entre les obres proposades pretén donar valor a la feina associativa com a integradora de tendències i valors artístics dels diferents autors i artistes. L'entrada és gref de franc i aquesta exposició està organitzada per l'Associació Fotogràfica Enfoque Selectivo. I tornem ara cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, perquè us ofereix també, i dins de les activitats de Sant Jordi, doncs un taller de punt de llibre. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero s'oferirà demà divendres a dos quarts de sis de la tarda i dins les activitats infantils Lletra Petita un taller de punts de llibre. Vine i fes el teu punt de llibre de Sant Jordi. Aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i Centre Obert Neus Puig i tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa biblioteca. Cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una, escoltar una mica de música. Tornem tot seguit amb més informació de, dels nostres barris. Fins ara. Avui he quedat amb tu per última a entre els lilars Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs hem de dir que segurament eh, vosaltres doncs, a l'hora d'anar a alguna farmàcia d'aquí del barri doncs haureu trobat un, algun cartell que posa que a partir d'una determinada quantitat doncs, no us podran fer eh, no, us, no us podran fer eh, servei algun, algun medicament. Per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Antonio Miguel de la farmàcia Corral Iglesias, d'aquí del carrer del Turó de la Trinitat número 41, perquè ens acabi d'explicar doncs, com estan en aquests moments aquesta, aquest, aquests pagaments que la Generalitat els hi ha de fer per poder continuar amb la seva feina. Doncs parlem amb el senyor Antonio Miguel, molt, molt bons dies. Hola, buenos días. Pues, mm, ¿cómo está el tema en estos momentos de las farmacias? Bueno, pues el tema sigue igual que estaba. O sea, no ha, eh, no se ha mejorado, porque eh, la Generalitat, mm, bueno, pagó enero, pero consolidó la deuda de, de, noviembre y diciembre, es decir, o sea que no todavía noviembre y diciembre. O sea, noviembre y diciembre todavía está pendiente de pago. pendiente de pago, bueno, noviembre, y diciembre, mm, febrero y marzo. Claro. ajá. Mm, porque vosotros habéis hablado con los vecinos, ¿qué, qué, qué opinan los vecinos de, de, todo esto? Bueno, pues es lo que opina todo el mundo en general de todo, ¿no? O sea, que está todo mal, todo... Ah, pues eso, eh, se ve poca solución a la, crisis, ¿no? Porque no, no, sé si os ha pasado a vosotros, pero hay determinadas farmacias que lo que ponen es que a partir de una cifra determinada de euros, pues no se les podrá ofrecer el, servicio que, quieren, ¿no? Claro, porque es que mm, eh, tú imagínate eh, pues un medicamento a lo mejor que vale por poner un caso 300 euros, ¿no? Que puede ser 200, puede ser 150, ¿no? Entonces tú, eh, un medicamento que vale 300 euros, eh, bueno, el margen que deja para la farmacia apenas son 40, 45 euros, ¿no? Y claro, eh, si eso a ti no te lo pagan, o te lo pagan dentro de <laughs> cinco meses, pues, pues eh, la situación es insostenible. Entonces, ¿qué vas a dejar de servir? Pues los, primero los productos más caros. Primero porque son los menos rentables y segundo, que con ese dinero puede servir a, a, mucha más gente, ¿no? O sea, mm, eh, un medicamento de 300 euros puede servir, mm, puede servir por ejemplo, 15 pues, mm, de, 30 o 40 de, 10 euros, ¿no? O sea que no se ve ahora mismo una solución al respecto. ahora mismo, bueno, están hablando, pero claro, yo eso hasta que no lo vea no me lo creo, ah. de que noviembre y diciembre se podrían pagar con el FLA, ¿no? Un próximo FLA en, mayo, y, por lo menos quitar dos meses de deuda. Pero no, hay nada oficial, ni nada firmado, ni nada, o sea que... Bueno, son cosas que se dicen, pero que no se sabe. Pues te pasó a mi compañera Susana. Pues- Antonio Miguel, hola, buenos días. Soy Susana Ávila, colaboradora del programa. Eh, ya que ah, debido a los problemas económicos no podéis servir eh, medicamentos de determinado elevado precio porque no podéis, no sé qué alternativa le estáis dando mm, al, ciudadano y a la ciudadana. Bueno, por ahora mm, yo creo que se está sirviendo a todo el mundo. A ver, eh, determinada eh, bueno, lo que pasa que bueno, hay determinadas farmacias que ya, mm, bueno, algunas han cerrado, aquí en el barrio no, pero bueno, aquí cerquita, por ejemplo, eh, la de Bow cerró, esa que está en la, eh, pasa la meridiana. Eh, claro, mm, las farmacias que no podían han cerrado y bueno, nosotros procuramos dar todo el servicio, yo, yo sigo dando todo, o sea, ah. eh, ¿Cómo? Pues eh, <laughs> pidiendo crédito. Está oh. clarísimo, ¿no? Si no tienes... Pero claro, eso es pidiendo crédito a un banco. Entonces, claro, cada farmacia tiene una situación particular mm, diferente una de otra, ¿no? Porque, ah. claro, hay farmacias que no les dan eh, crédito al banco porque, claro, porque, porque a lo mejor ya debe mucho, ¿no? Claro, eso es lo que teníamos que decir, ¿no? Que a veces no, no llega el dinero. Claro, entonces, eh, si, si debe mucho, el banco no le da dinero, entonces, ¿qué hace? Pues llega un momento que no puedo soportar más y tiene que cerrar. O llega un momento, el primer momento es, claro, dejar de servir productos que, pues, superen, por ejemplo, los 200 euros, ¿no? Medicamentos que superen los 200 euros, pues dices, pues no, pues lo doy porque si no, entonces es que no voy a poder, ¿no? Y bueno, y resistiendo. Eh, a ver, eh, esto tendrá que tener una solución, porque es que si no, si es verdad que, que, que ahí va a haber un montón de farmacias abocadas a cerrar. Ah. No sé si, Antonio Miguel, tenéis previsto alguna movilización. Bueno, eh, algún tipo de acción. Se hizo una manifestación hace como, no sé si 20 días o así. Ah. Se hizo una manifestación allí en, en, la Plaza San Jaume. Y bueno, que fue bastante gente. Y bueno, eh, estamos presionando. Pues, ahora quiere el, colegio pedir eh, los intereses de la deuda y presionando un poco, porque claro, pero claro, ¿qué presión haces? Es que cierran cierra la farmacia. O sea, no, se puede hacer un cierre de farmacia. Somos un servicio público. Entonces puedes tener un día de huelga, pero no puedes cerrarla eh, Unilateralmente, unilateralmente. la cerramos todas las farmacias. es que no se puede hacer porque entonces la gente que hace. O sea que nosotros, claro, <laughs> nuestra manera de defendernos pues, es protestar nada más, porque otra cosa es que no se puede hacer. No sé si tenéis previsto alguna acción en un futuro cercano. Por ahora no. ahora, bueno, se hizo hace, pues eso hace 20 días, se hizo una manifestación delante de la... sí, pero ya de hacia planes de futuro, no sé si tenéis previsto otras... ¿Futuro? Sí, sí, sí. Futuro nada, si es que eh, ya, ya, ya, ya te digo, o sea, si se solucionara por lo menos los de los dos meses del año pasado, bueno, pues tendríamos para ir tirando, ¿no? Pero, y eh, bueno, eso, la habladuría son que será eh, finales de mayo, junio. Veremos a ver si se cumple eso, pues bueno, por lo menos mm, este año ya iremos mm, medianamente, ¿no? Ahora, si eso no se cumple, pues no sé, pues eh, la situación se irá igual. O sea, pero el futuro, bueno, es como, como el país, ¿no? En general, <laughs> o sea, el futuro se ve negro. Pues ah, no sé, ah, esperemos que en los próximos meses haya algún, tipo de, arreglo mm, por, ambas partes. A ver qué es lo que se, puede hacer al respecto. A ver, sí, eh, sí eh, lo único es que pues, eh, la deuda de todas maneras tendría que haber asumido la, consejería y pedir el préstamo a ellos, que son los que deben. Ah. Pero bueno, eso no, no se va a hacer, ¿no? O sea que, bueno esperemos que por lo menos lo del FLA venga y, termine si se pagan esos dos meses, pues por lo menos, eh, eh, aunque sea un cortito plazo, pues eh, poder desahogarte un poco, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se puede, se puede hacer? Esperemos que llegue a buen término, se acabe negociando y que aunque sea la Generalitat o la Consejería, pues aunque sean los intereses para poder evitar que ah, los ciudadanos y las ciudadanas eh, se queden sin medicamentos. que es un, es un servicio básico. claro, eso sería, eh, eh, eso sería lo último, ¿no? o sea, bueno, el, el, que tengan que cerrar todas las farmacias, ¿no? Pero, o sea, se, cada uno va resistiendo como puede. Yo creo que lo de cerrar todavía queda lejano, ¿no? Ah, bueno, alguna, alguna podrá cerrar, Algunas ya han cerrado bastante. sí, algunas ya han cerrado, sí, Eso, en Barcelona ya han cerrado algunas. Pero bueno, siguen quedando bastantes, ¿no? O sea, siguen quedando, por ejemplo, aquí en el barrio seguimos pues, estando cinco y ahora con estas seis, o sea que eh, quiero decir que cerrar todo eso es lejano todavía. Ah. De momento los ciudadanos y los habitantes de Trinidad Bella que estén tranquilos, sí, aquí que el suministro de medicamentos está. Sí, sí, normalmente, por ahora, claro. Claro, pero supongo que hay algunos medicamentos que ahora mismo... Mm, Son difíciles de conseguir, claro. Claro, claro. Es que, a ver, es todo cuestión de... claro, si, si a ti te diga, A ver, eh, cada uno más o menos tiene sus clientes, ¿no? Claro, si a mí me llega un cliente, por ejemplo, de... No sé, ¿cómo decirte? De Pues, de fuera de la Trinidad, ¿no? que, no conoce y a lo mejor te llega con un medicamento de 2.000 euros. Claro, es que eso es difícil, porque eh, primero que lo tenga, eh, primero que no lo tienen, ¿no? Porque claro, un medicamento de 2.000 euros ya no se tiene en la farmacia, bueno, ni, ni, de, ni, ni de 200, vamos, se piden, ¿no? Entonces, claro, si te llega y tú no lo tienes, pues lo tendrás que pedir. Pero como es de fuera, dice, no, no, pues... Ah", y entonces tiene que seguir buscando, ¿no? Claro, y eso es difícil de encontrar. Medicamentos caros, pues claro, son difíciles. ¿Y lo que son las em-, empresas farmacéuticas? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, las empresas farmacéuticas están pasando la misma crisis que nosotros. Claro. La misma, la misma. Y, eh, tanto las farmacéuticas como... Hombre, a ver, las multinacionales, pues, <laughs> que, no, que no dependen de España, pues les da igual, ¿no? Sí, eso. Pero vamos, la mayoría de las farmacéuticas de, de aquí de España, más eh, los mayoristas, que son los que te sirven, son los intermediarios, mm. eh, pues están pasando la misma crisis. Por la bajada de precios, por eh, porque hay farmacias, por ejemplo, que le han dejado deudas. Claro, estas que han cerrado le han dejado deudas. Tienen que asumirla mm. Entonces, claro, la, situación de crisis es en general en, en todo lo que es la sanidad. Pues sí. Hmm. Porque si hablamos de hospitales, pues ya ni te cuento. Sí, también, también están pasando una época de... no se les paga, están cerrando plantas, mm, las listas de espera empiezan a aumentar desproporcionadamente, claro. Hmm. Es que hmm. un servicio que, que, es básico, eh, pues eso se debería de considerar básico y aquí ahora mismo no se está considerando básico los sectores básicos como son la sanidad y como son la, educación, pues ahora mismo no, no tienen ese, ese criterio. ¿no? hay, hay un criterio, por ejemplo, mayor que es conservar, por ejemplo, las embajadas para empresas y tal y cual, no sé. O sea, es que, claro, las prioridades no son las que tendrían que ser. Bueno, pues seguiremos pendientes a ver lo que pasa en los próximos días porque, bueno, esperemos que haya una solución porque... Esperemos. Sí, Y deseamos. De acuerdo, pues Antonio Miguel, muchas gracias por atendernos y a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Venga, gracias a vosotros. Venga, buenos días. Muy bien. Don avui ja volíem parlar de, la, de cómo está en aquel moments la sanidad pública i precisament doncs, parlant de com estan les, les farmàcies perquè doncs, tal i com vosaltres ja, ja, ja sabeu doncs estan passant un moment amb aquesta crisi força complicat. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem perquè volem continuar parlant de, de comerç i en aquest, en aquest sentit del comerç a Sant Andreu. Aquest camí que deixo enrere és llarg però lleuger del seu bagatge. que res no em valen tant els arts ni els vells camins ni el flau del mar si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la tendresa el teu amor ho espero tot i tant faig un cant pel meu cap vespre estimo l'ànsia dels teus ulls impudicar-te el teu nu.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 Ho fem a través de l'eix comercial de Sant Andreu i ho fem a través de eh, la cancel·laderia Puig i el Pròsper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs hem de dir que Sant Andreu és l'objectiu d'aquesta iniciativa que pretén beneficiar doncs, a 1.500 professionals de, dels diferents sectors com del comerç, oi? Sí, sí, bueno, aquí Sant Andreu realment ha sigut un èxit, que eh, em sembla que, que ha superat les expectatives, no? Vull dir, uh mhm. -huh. havien programat una sèrie de càpsules i han tingut que, que posar a disposició de, dels comerciants més perquè ha sigut realment un, un èxit, vull dir, un èxit... Uh mhm. -huh eh, a més a més vull dir, hi ha una satisfacció generalitzada de la gent que està assistint a aquests cursos. Uh -huh. Perquè en aquests moments eh, sabem quanta gent eh, de l'eix comercial està assistint a aquests cursos? Bueno, tens que comptar que a cada càpsula d'aquestes hi han entre 18 i 20 persones, uh -huh. Eh? Eh, primer es va passar 15, però com que ja et dic, la demanda era tan forta, al final ja et dic entre 18 i 20, uh -huh. ara se n'han fet 3, uh -huh. ara se'n faran 3 més, i després es tornarà a repetir una altra vegada, una altra vegada aquests perquè dic, s'ha quedat moltíssima gent al carrer. Jo penso que, que cap a 200 comerciants hi poden passar fàcilment. Uh -huh. Mm. Perquè en una època de crisi que arribi aquesta, aquesta informació als comerciants suposo que és eh, bàsic, no? Home, és evident, vull dir, mm. que, que ara tothom es té que espavilar. Clar. I com que hi ha primera, primera aquest, aquest tema, no? el tema de que la crisi apreta i la gent tots ens tenim mm. d'espavilar i a més a més el que és evident és que el comerç, encara que molta gent no s'ho pensi, és un reciclatge continu, sí. perquè el consumidor canvia i nosaltres hem de canviar, no, no ens podem estar sempre mirant de la botiga cap a dintre. Moltes vegades eh, el que passa en el carrer és tan important com el que passa dintre la botiga. Eh? Per mm. tant, no sé, obrir expectatives, eh, que la gent tingui ganes de fer coses, de canviar, d'aprendre, tot això sempre és molt important. Uh -huh. ja, per exemple, un, un d'aquestes càpsules és això, no? com innovar, no? Uh mhm. -huh. eh, doncs clar, a vegades penses, com, com, com es pot innovar? Bueno, doncs, doncs hi, ha, hi ha fórmules, vull dir, no sé, a vegades amb el servei, a vegades, no sé, amb l'embolcall d'un producte, uh mhm. -huh. eh, perquè cada vegada els productes són més uniformes, doncs a vegades, no sé, tens que anar amb, amb intangibles, podríem dir que no és només el producte en si. Uh -huh. Tot això doncs, per aconseguir atreure més clientela. No? Home, eh, eh, per un cantó això i després per fidelitzar la que tens, evidentment. Clar. Mm. avui en dia, eh, és dir, eh, ara hi ha un component molt important amb aquesta crisi que és el preu també. -huh. Però la gent, molta gent que no només busca preu, sinó que busca servei, busca familiaritat a l'hora del, de, del tracte, jo no sé, hi ha coses que nosaltres ho podem donar. -huh. Eh? Jo penso que hi ha molts, molt tipus de, de distribució comercial que s'ha deshumanitzat, podríem dir, i en canvi aquesta proximitat, aquest, aquest caliu el podem donar nosaltres, això és molt important també. Uh mhm. -huh. Perquè podem dir que degut a aquesta crisi hi ha hagut algun canvi en l'hàbit de, de compra. Sí, home, clar que hi ha hagut, hi ha hagut canvis, canvis uh mm. -huh. la, la gent prioritza moltíssim, eh, primer per necessitat, però primer per preu, i mm. després eh, realment va molt focalitzat a la necessitat que tenen, és dir, avui en dia segur que la compra d'impuls ha baixat, Uh ah, -huh. veritat, baixat. Inclús, no sé, hi ha estudis que diuen que en els grans supermercats que la gent doncs anava i carregava i tal, van a la baixa perquè la gent avui fa la compra diària i compra justament el que necessita. Uh -huh. Doncs et passo la meva companya Susana, que també té alguna cosa. Sí. Hola, bon dia. Hola, Mira, bon dia. justament obríem el programa d'avui parlant d'un estudi que s'ha realitzat entre ESAD i la Fundació Barcelona sí, Comerç, sí. on diu que la caiguda del consum s'ha estabilitzat i comença a millorar, ja que entre gener i març, època de rebaixes, la caiguda va ser d'un 3%, mm. només tenint en compte que l'any passat, durant el mateix període, la caiguda va ser del 7,5%. No sé si vosaltres, com a comerciants de Sant Andreu, heu notat aquesta millora o aquesta, mm, com dir-ho d'alguna manera, que ja mm, el consum no cau tant. Ja, aviam, jo, aviam, més que millora diria estabilització. Uh mhm. -huh. eh? És evident que, que quan les coses han caigut lo suficient ja normalment s'estabilitzen. És dir, jo penso que si és veritat, s'ha estabilitzat. Eh, de totes maneres, jo això de que, de que s'ha frenat la caiguda eh, tinc les meves dubtes. Aviam, aquí s'incluïm, que clar, ells, ells com fan aquest estudi el fan a tota Barcelona i el fan a, a diferents sectors. Clar, a Barcelona avui en dia té un impacte brutal el, el, el que és el, el turisme. Uh mhm. -huh. El turisme té molt impacte. I clar, si, si el consum intern encara ha baixat, el tant per, dir, percentualment encara, encara té més impacte el turisme. Per tant, eh, segurament hi ha llocs que, que la davallada s'ha frenat, jo diria que sí que s'ha estabilitzat, que no hi ha hagut aquelles caigudes de ventes que van haver-hi l'any 2012, però bueno, jo penso que encara no veiem la llum al fons del túnel, no? Vull dir que encara encara patirem. No sé, ara que mhm. fa un moment estava llegint una, una notícia que deia que ha tornat a augmentar l'atur. Uh mhm. -huh. Ah, vull dir, aquí és una cosa que és fonamental, és dir, nosaltres vivim de la renta disponible de la gent. Si la gent no té cèntims a la butxaca, rarament pot consumir. Uh ah. -huh. I nosaltres el que necessitem és que la gent tingui feina i que tingui seguretat. I uh mhm. -huh. això em sembla que en aquests moments no anem per aquest camí, però bueno, uh totes les iniciatives i tot pues, són bones per, per intentar per intentar això, no? És a dir, frenar la caiguda de consum i fidelitzar i engrescar una mica la gent, perquè la gent, a part del problema que té real, real hi ha un problema també psicològic, entens? Llavors el que tenim que fer una mica és animar-nos entre tots i intentar tirar endavant, perquè és que si no se'ns ensorra, se ensorra tot. Uh mm-hmm. -huh. Doncs eh, parlant d'aquests cursos que, que per abans de Govern del Futur, eh, suposo que el, el que són el, les associacions de comerciants estan rebent amb, amb, amb molt d'èxit, no? Aquesta sí, proposta. sí, sí. Home, nosaltres, aviam, eh, hem, tingut, hem tingut una acollida molt bona entre els nostres associats. Vull dir, els nostres mm. associats, vull dir, amb un tant per cent altíssim, estan, estan en aquests cursos. Hem fet eh, una, una espècie d'enquesta de satisfacció, tothom està molt contenta eh, perquè a més a més és molt, és molt transversal, no? és, dir, per exemple, s'estan fent coses de, marketing màrqueting 2.0, no? -huh. petits comerços, doncs també, també, també existeix això, eh? I, és dir, s'estan obrint no, noves vies de, de lo que és negoci. I l'espai servir o no l'espai servir és molt important saber que existeixen. I si un dia mm. en tens que fer ús, saber que, que, que on, on tens que anar i, i, i tindre les nocions de com pots tirar-ho endavant. Uh jo penso que per nosaltres és, és, en tot el recolzament que ens poden donar des de Barcelona Activa, des de l'Ajuntament, doncs és molt important. També és veritat que som bastant receptius a, per exemple, ara fa un moment la, la dinamitzadora que tenim a l'eix comercial m'estava explicant que estava parlant amb el districte doncs, per fer un curs de, eh, De, de, que és aparato, eh, aparadors, no? Uh eh, -huh. De fer aparadors i coses... Doncs clar, a vegades nosaltres sabem les necessitats. Si les demanem i ells estan receptius i ho fem, doncs, doncs penso que aquí l'important és anar sumant. És dir, ell ens dona l'eina i nosaltres l'aprofitem. Uh -huh. I podem dir que els consumidors ara cada vegada estan més informats i són més exigents? Això, això hi ha, hi ha de tot. Jo penso que, el, el, el, més que estar ben informat, el, el consumidor té molta informació. Uh -huh. no, no sempre fidedigna. I després eh, sí que és veritat que, que està en el seu dret d'escollir el que, evidentment, és exigent perquè tothom avui en dia, pues, escolta, amb els seus cèntims, pues, pues, té un nivell d'exigència elevat, i més quan, quan hi ha èpoques de crisi. Mm. Jo penso que, en general, eh, i jo també sóc consumidor, i com a consumidor també, a vegades tinc un accés d'informació que m'és molt difícil saber exactament les coses dir, bàsiques de, de, de, del, del consum, no? Mm. Tenim molta d'informació realment havíem, mai havíem tingut tanta com ara. I tindre informació sempre és bo. Entens? El que també s'ha de tindre, eh, i sobretot en el petit comerç, eh, el consumidor del petit comerç, tindre confiança amb la persona que hi ha darrere del taulell. Uh mhm. -huh. I això, això és molt important, perquè normalment són gent professional que, que pot, que pot eh, portar el, el, el seu client cap a que, eh, cobrir les seves necessitats, no? Uh mhm. -huh. Això és molt important, és aquest feedback que hi ha entre, entre client i i, i botiguer penso que, que és el més important. Uh mhm. -huh. D'acord, doncs no et molestem més, esperem doncs, que aquests cursos eh, serveixin perquè els comerciants doncs, puguin oferir les, una proposta eh, doncs, atractiva eh, al, comerci, al venedor i al, com, al comprador i que doncs, funcioni d'allò més bé. Molt bé, doncs moltes gràcies i escolta, també ho sabeu, les mhm. botigues estan obertes perquè tota la gent que vulgui doncs, pugui anar a fer aquest, aquest acte, aquest salut i que és el de la compra. Llàstima que no hi hagi els cèntims necessaris per fer tot el que voldríem, però, no. però bueno, esperem que tot això canviarà i, i anem endavant. Doncs és el moment de, de fer canvis, no? I ara? tant, i tant. Uh mhm. -huh. Per nosaltres no, no faltarà. Eh? Uh mhm. -huh. Nosaltres estem disposats a adaptar-nos el màxim possible a el que són les exigències del mercat. D'acord. Doncs Prosper, pues, moltíssimes gràcies novament per atendre'ns i esperem que vagi bé. Vale. Aquests... Molt bé, pues, doncs sempre a vostra disposició. Eh? Vinga, Vinga, molt bé, gràcies. D'acord, doncs nosaltres el que hem de dir-vos és que eh, el que són el pla de formació pel comerç de Sant Andreu en aquests moments eh, s'ha agrupat en quatre sectors. Un seria el, que el moment de fer canvis, l'altre l'econòmic financer, l'altre el màrqueting digital i per últim el software de gestió empresarial, és a dir, que els, mm, els venedors doncs, es puguin adaptar a les noves tecnologies també.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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, ara ens anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, perquè avui us ofereix una nova xerrada inclosa dins les activitats l'aventura de conèixer. Serà avui a partir de les 7 de la tarda i per parlar-ne doncs, també a l'altra banda del fil telefònic el bibliotecari d'aquesta mateixa biblioteca, com és el Sergi Draper. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, una, una xerrada molt d'actualitat, no? La, les retallades l'única solució davant la crisi. Sí, bueno, s'ha de dir primer de tot que és una xerrada que està dins d'un cicle més ampli de xerrades que s'està realitzant a totes les biblioteques de la ciutat. Uh -huh. És a dir, no, no és una xerrada independent, sinó que és una xerrada dins d'aquest cicle i el cicle parla de la crisi en general, és la crisi d'on ve i cap a on anem. I, uh -huh. bueno, se toquen diferents, diferents aspectes de la crisi. Doncs, bueno, com tu deies, eh, és un bastant actual i sobretot eh, bastant actual que, que tracta sobre un, sobre un tema, no? sobre la solució de les retallades, no? sobre un aspecte molt concret també de la, mm. de la crisi que estem vivint avui en dia. I la pregunta és aquesta, no? les retallades com a única solució. Sí, sí, sí, aquesta és la pregunta. No sabem ben bé quina serà la resposta. Per, per respondre a aquesta pregunta avui tindrem l'Anton Costas, que és economista i catedràtic d'Economia Política a la Universitat de Barcelona, i bueno, és un, un economista que escriu mm, de forma molt continuada al país, al periòdic de Catalunya, que apareix per televisió, per Catalunya Ràdio, és a dir, que tenim una persona una mica coneixedora del, del tema. Eh? Uh mm. -huh. I a veure, a veure quina, quina, quina opció, quina visió ens dona de, de tot aquest punt que són, que són les retallades. Mm -hmm. No sé si, Sergi, després d'aquesta xerrada, no sé si els assistents podrem sortir amb un, eh, una sensació optimista o pessimista. bueno, la, la situació per, per si és bastant pessimista, no? No, no sé si, si ens donarà cap, cap, cap clau per a, per a tenir una visió més optimista, no? realment potser la, la, la visió optimista l'hauríem de tenir mm, les persones tot i, tot i la situació en el sentit de que d'aprofitar aquesta crisi una mica també per, per intentar canviar els fonaments de la societat. No? Uh mm-hmm. -huh. Clar, perquè eh, a través d'aquesta xerrada suposo que no obtindrem cap resposta que no coneguem. No? bueno, Esperem, esperem que almenys ens dongui llum una mica i que, mm. i que ens obri també els ulls a, a cap a altres alternatives a les retallades no? per, per a sortir de la crisi, però parlant ja una mica de la, de la crisi en general, tot, és a dir, tot i que hem de, bueno, hem de reconèixer que la crisi pues, ens sacseja o ens està sacsejant o ens està afectant d'una manera bastant bèstia a les nostres vides en general, mm. també ens obliga a una reflexió individual per a, per a després fer-la col·lectiva, no? per a després fer la reflexió de, de manera col·lectiva, però un, un, una reflexió individual de, de la societat que volem i si, és aquest, si la que tenim avui dia és la que volem realment, no? si mm. aquesta societat, aquesta economia representa les persones i dona servei a les persones o satisfà les necessitats humanes de, de les persones, no? que suposo que hauria de ser la centralitat de, de una mica del debat, les persones i, i com solucionar la, les seves necessitats més que l'economia en si mateixa. No? Uh -huh. Home, el seria, que... seria mm. una mica l'economia està al servei de les persones o mm. les persones estem al servei de l'economia, no? Potser seria un, una mica la, la idea que ens hauríem de, de reflexionar. Uh mm-hmm. -huh. Doncs aquesta xerrada es realitzarà avui a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, però també hi ha d'altres activitats no, per avui, perquè el que és a Sant Jordi tampoc no, no heu parat i, i demà doncs, hi haurà aquesta possibilitat de fer un taller, un taller de punts de llibre. Sí, sí, sí, bueno, és un, és un taller que, que ja fa mesos que venim fent i és una mica una oportunitat també per, pels nanos que venen a la biblioteca ens donguin una visió de la seva visió de la biblioteca uh -huh. i una manera de compartir aquesta visió amb la resta d'usuaris. No? Són uns punts de llibre que després nosaltres eh, escanegem i anem donant als usuaris quan venen a, a agafar els préstecs. -huh. I per Sant Jordi, com tu deies, sí, vam fer un, un, un mercat d'intercanvi amb uh mm. -huh. el que ens estem trobant des de fa temps és que els veïns ens, ens porten documents una mica d'aquells aquells llibres que teníem per casa que, que ja no utilitzen i ens els portaven a la biblioteca. Uh ah. -huh. I bueno, vam anar acumulant com una mica d'estoc d'aquests llibres i vam pensar que, que per Sant Jordi fora, fora una bona data per, per oferir, per a tornar aquests llibres una mica al, als usuaris en, amb un, amb un mercat d'intercanvi de, de llibres de, de segona mà. Mm -hmm. sí, doncs, de eh, passo la meva companya Susanna. Sí, uh, justament abans de, parlàvem de, de la xerrada de, de retallades, l'única solució que era ser a les 7, però eh, dues hores abans, de 5 a 7, eh, teniu també una xerrada dedicada, destinada als joves a buscar feina que era l'estiu, sí. a partir dels 16 anys. Sí, sí, és, ja se va fer una abans de Nadal i i se fa conjuntament amb el punt d'informació per a joves Garcilaso, ve una noia d'allà i, i bueno, sí, s'orienta una mica als, al, a la població jove una mica del barri que tingui intenció o, o tingui pensat una mica començar a introduir-se en el mercat laboral. Uh mhm. -huh. Tampoc no és una és a dir, no és una xerrada per a trobar feina estable, potser, però sí per a que eh, aquests joves que tenim pel barri, que potser no han accedit encara al, al mercat laboral, comencin a tenir les primeres experiències de, de cara a que tard o d'hora hauran de, tot i que la cosa està molt malament, però tard o d'hora hauran d'anar una mica afegint-se no, a aquest mm -hmm. mercat. Bé, clar, està ja... destinat a joves a partir dels 16. Sí, dels 16 anys, sí. Mm -hmm. Sí, sí, i bueno, érem de fet hem de dir que, que les, ja tenim totes les places cobertes perquè, perquè bueno, s'havia de fer una, una inscripció i ja està tot cobert. Eh? Vull dir que a vegades tenim la, la idea de que els joves tampoc no els interessa tot això, però realment hem tingut molt bona resposta per part dels joves també. Mm -hmm. Quantes places al final han estat cobertes? Doncs més de 10, penso que hem, tenim, de fet, és el, la fem a la sala multimèdia i la sala multimèdia té una capacitat per a nou persones perquè hi ha nou ordinadors. De fet, la, una mica les xerrades també se, se fan base mitjançant els ordinadors. Segurament que entrarà algú més, però bueno, e, era una mica el número que teníem de, de persones. Mm -hmm. Com a mínim és la sensació de que els joves sí que volen, encara que sigui compatibilitzar estudis i feina i començar a entrar al, al mercat laboral. Sí, sí, a vegades tenim aquesta, aquesta imatge, no? Bueno, segurament que, clar, generalitzar sempre, sempre mm, mai, mai encertes, no? Generalitzant, però bueno, a vegades tenim aquesta imatge de que els joves no els interessa tampoc el, el eh, anar a incorporarse al mercado laboral o a els famosos ni-ni, no? ni estudio ni trabajo, però realment sí que hi ha joves una mica amb inquietuds i amb, i amb ganes una mica de, de desenvolupar-se com a persones i de desenvolupar-se també laboralment o ja de pensar en un futur. No? Uh mhm. -huh. D'acord, doncs Sergi, ens apuntem totes aquestes xerrades que hi ha preparades. Una, la avui de 5 a 7 aquesta buscar feina a l'estiu com i on, després a les 7 de la tarda aquesta, aquesta xerrada sobre les retallades, l'única solució la crisi d'on ve i cap a on anem, que això seria interessant de saber cap a, cap a on anem. És la gran pregunta, suposo que s'estarà fent molta gent en aquests moments. Sí, sí. I també doncs, a demà a aquest taller de Punt de Llibre. Molt bé, doncs moltes gràcies per, per fer-nos una mica la difusió de, de les activitats que anem fent. No, gràcies a, gràcies a vosaltres. Sí. Molt bé, doncs fins a una altra ocasió. Vale, merci. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I el que fem ara mateix és anar ja directament a conèixer la nostra habitual agenda, que és el que ens té preparada per dia d'avui. Doncs comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix dijous concert, un cicle de primavera 2013. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui dijous, a dos quarts de vuit del vespre, l'activitat musical Dijous Concert, cicle de primavera 2013. Tots els concerts són de franc i estan organitzats per l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu. I sabies que es pot jugar a escacs a la biblioteca? Doncs ho podeu fer a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero és com convida avui, com cada dijous, entre 6 i 2 quarts de 8 del vespre, a jugar a escacs. I si no en saps, doncs també t'ensenyaran a jugar-hi. I ara ens acostem cap al Centre Cívic de Sant Andreu perquè us ofereix l'exposició La Roda del Temps. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 111, us ofereix ja fins dissabte l'exposició La Roda del Temps, a duals a resolses. Doncs Cançons del Roda del Temps és el nom sota el qual s'engloben 12 poemes de Salvador Espriu. En aquest any 2013, en el que celebra el centenari, el 100 aniversari del seu naixement, el pintor andreuenc Eudal Sarrasolses ha volgut retre homenatge al poeta traduint les seves paraules en imatges, llenguatge que ha desenvolupat al llarg de la seva vida dedicada al món del grafisme. Un cop abandona l'activitat professional, Sarrasolses es dedica plenament al món de la pintura i el que podem veure a la sala és una mostra de l'estil que el fa tan característic. Aquesta exposició tindrà lloc al Centre Cívic Sant Andreu. El telèfon, si voleu més informació, és el 93 311 9953 o l'adreça electrònica és infoccsa.bsn.cat i els horaris és de dilluns els de 4 de la tarda a 10 del vespre de la nit, dimarts i divendres de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 10 de la nit i els dissabtes d'11 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 9 de la nit. I atenció perquè, tot i que ja fa dos dies que ha acabat Sant Jordi, encara continuen les activitats al que és la zona de Sant Andreu. Avui, per exemple, a les 5 de la tarda, eh, celebra el Sant Jordi a DEC, eh, el ball de Sant Jordi organitzat per l'Associació per la Defensa de la Gent Gran. És una activitat gratuïta, dirigida a socis de l'entitat i organitzada pel Centre Cívic Sant Andreu. Més coses, també avui, a les 6 de la tarda, concert de Sant Jordi, concert del Cant Coral de Sant Jordi, concert de Cant Coral gratuït, organitza la Coral de la Trinitat Vella i el Centre Cívic de Trinitat Vella. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero tindrà fins demà divendres l'exposició a la Trini Llegim. S'exposiciona, hi ha una exposició dels treballs fets pels nens i nenes de la biblioteca en el taller de foment de la lectura, a la Trini Llegim realitzat pels divendres de març i abril. Aquesta activitat està organitzada per la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Tal com us hem dit abans, demà divendres, entre dos quarts de sis i dos quarts de set de la tarda, hi ha aquest taller de punts de llibre a la Biblioteca de la Trinitat Vella, organitzada pel Centre Obert Neus Puig de la Fundació Trini Jove i avui a les 6 de la tarda contes a la mà amb Georgina Llapis, totalment gratuït per nens i nenes de 2 a 4 anys, organitza la Biblioteca de la Sagrera. I també avui a les 6 de la tarda tindrà lloc un recital poètic, Mediterranis a càrrec de Joan Ignacio Orduño, recital de cançons de Joan Manel Serrat versionant poemes que és una activitat gratuïta i organitzada per la Biblioteca La Sagrera. I ara ens n'anem precisament cap a la Sagrera, perquè allà trobem la nau Ivanov que us ofereix l'exposició protèsic de Cristina Rasso. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies, dins l'Espai 30, una tria d'imatges sobre una experiència de recuperació on el dia a dia, durant un any, es, fa, es va reflectir en el blog diarioprotésico.blogspot.com.es. Doncs en aquesta mostra el que veiem és una exposició més íntima dels dies viscuts. Aquesta, aquesta exposició va a càrrec de Cristina Rasso, que és fotògrafa sagrarenca, que es va graduar a l'Escola de Fotografia de Terrassa de la Universitat Politècnica, que treballa com a freelance en diferents àmbits i a hores d'ara doncs, du a terme el projecte Zoom Sagrera i és sotsdirectora de la mostra de curtmetratges Doctor Mavius, de la qual aviat us en parlarem. També volem eh, recomanar-vos algunes sales d'estudi nocturnes que hi ha a Sant Andreu. Les sales d'estudi nocturnes són un servei de la regidoria de l'Urescència i joventut de l'Ajuntament, en conveni amb el districte de la ciutat i el Consorci de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Doncs entre les 9 de la nit i la 1 de la matinada, les sales t'ofereixen un espai adequat per estudiar, concentrar-te en la lectura sense interrupcions, fer treballs, consultar diccionaris i enciclopèdies, si voleu, fer, foto fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts de classe. Doncs hem de dir que a la sala d'estudi nocturna i Nas Iglesias es troba a la biblioteca de Can Fabra, és al carrer del Segre número 24. Teniu un número de telèfon per si us voleu posar en contacte amb ells. És el 933 600 550 i també un mail que és sala, sala d'estudi canfabra arroba gmail.com. Troba la teva sala d'estudi nocturna, però heu d'anar en compte perquè per contactar telefònicament amb una sala cal trucar entre les 9 de la nit i la 1 de la matinada. Per a més informació, contacta-hi a través del correu electrònic corresponent o a través de l'adreça estudinocturn.bsana.cat per consultes genèriques. Molt bé, doncs durant tot l'any, de dilluns a divendres, de 9 de la nit a 1 de la matinada, es troben obertes les següents sales de biblioteques de la ciutat. I durant el curs escolar també obren dues sales d'equipaments juvenils, de dilluns a dijous de 9 de la nit a 1 de la matinada. Al gener, maig i juny també obren els divendres al mateix horari. I la sala d'estudi nocturna Garcilaso es troba a l'espai jove Garcilaso del carrer Garcilaso número 103. Per contactar, el telèfon 932 562 959. I d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui, donant les gràcies a la Susana Ávila i també al Ricardo Malabé. Nosaltres ens retrobem demà. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.